inkebuzo korera n'indwara yo gucibwamwo yandukira rwose kandi yica n'ingoga iyo umuntu atayivuje ariko n'indwara yoroshye gukira iyo abantu babibonye hakiri kare bagaca bihutana umuntu kwa muganga mu bimenyetso byayo hariho gucibwa nko kumenya n'ibomba buguruye hakazamwo ibintu bimeze nk'amazi y'umuceri kandi ni indwara yandukira indwara y'umwanda indwara ifata abantu bose indwara isuzuguza muri make kugira ngo tuvyumve neza nuko indwara yakorera kugira yandukire umuntu nuko aba yariye amazirantoki mu buryo butandukanye kuko ashobora kuba anyoye amazi yanduye abenegihugu bo nyene babikora barabizi kuko barazi ko benshi batagira imisarane bituma mu mazi aha nko ku magara barabizi mu rumonge barabizi kenshi bituma mwitanganyika bagacagaruka akayavoma none umva wereka rwara gute hama turazi yuko kuri bwa buswage kuri za nyama zokeje baguma bakorako kandi benshi n'abazotsa ntibakaraba avuye ku munsi aranashaka ko atinyama ntiyirirwa arasubira gukaraba baguma barya uburobe barya inyama barya amasamaki vyose vyanduye insazi ziduma zidumira ko ntihagire ico bibabwira ngubwo uburyo abantu bakunda kwanduramo. aha tuvuze nk’umurumonge ndabona ahantu mu nkayamba n’ahantu ahantu amazi meza ari nacyo gituma ukwandukira iwabo ari ibintu bisanzwe cyane umugabo ntibyari bisanzwe ni ukutajijuka ni ukudumva impanuro harageze rero ko abantu bahinduka harageze ko abantu bikubita agashi ndikumvuga bo mu rumonge mvuga b'inyanza rake mvuga bo ku mukungu ku muguruka mvuga bo ku magara mvuga abanyakabezi mvuga abanyagatumba mvuga abanyagihanga mvuga mu cibitoke cyane cyane mu rugombo aha muri za mparambo za maramvya harya hose bakinywa amazi ya nyakagunda barazi ko bafise ico kibazo harageze rero ko abantu bahinduka harageze ko abantu bikubita bitagashe yari inkebuzo